dufatiye ku bintu nyamukuru bijyanye n'uko umunyagihugu wese ategerezwa kuronka agateka kiwe ko kwivuza mbega agateka ko kugira amagara meza bisigura iki birangwa n'iki mbe mu burundi byifashe gute mu makungu hoho byaba byifashe gute ukugwi kugira ngo ako gateka kagende neza ibyo ni byo bikuru bikuru tuzakugaruka ko muri kino kiganiro Eh, kugira ngo dushobore kuganira twatumiye abari mu ishyirahamwe bita FENAS akaba ari urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera mu gisata cy'amagara y'abantu tukaba dufise umutumire wa mbere musanze mumenyereye mu byo gukingira ibidukikije akaba ari mutama Albert Mbonerane eh, mwakoze kuba mwitabiriye burya ubutumire murakoze rwose tukaba dufise umufasoni yitwa Joseline eh, Bankunguka akaba ari umunyabanga w'ishyirahamwe FENAS bitwagwa eh, na Albert Mbonerane turashimye ko eh, mwitavye uno butumire ego tukaba rero turi kumwe rero n'umwe mu bagwayi eh, bama bafata umuti uwo muti rero bawubuze ako gateka gutangura rero duha ikaze umwe mu bagwayi eh, baharanira agateka kugira amagara meza akaba yitwa janvier niyonguru tubwire n'uwariwe je mu bisanzwe sanzwe fata wegere mikro je mu bisanzwe sanzwe fata umuti witwa rudo uyoye uh-huh. ndawubuze noshobora gukora impuzu nkiruka hmm. ariko kuko ndawufise na gatika kanje ndisunganya nk'abandi nka jimwibara nk'abandi nk'abakomeye mm. uwo muti wufata kangahe uwo mu bisanzwe nahora ndawufata barankwe ku kwezi kumwe mhm. ndaje ku mezi abiri mhm. ndaje ku mezi atatu mhm. ungeze ku mezi ane n'iminsi zo kuri usanga ugabanije iminsi yo kufata ngabanya none uwo muti eh, wavuze uti nka ofisi byotera ingorane uwo muti uh, urawuronka koko bigenda gute uwo muti biragoye cyane kuko neregeze kare sinara nivuriza hariya haruguru mu kamenge mm-hmm. aho bita kwa rujande aho bita kwa rujande mm. umuganga waho yarambwiye ati icyo gihe ariko n'ubu hageze ko uzutega uwundi nzotega uwundi mm. hariho n'ibindi twaganira imbere ko twinjira muri kino kiganiro uvuga uti wowe umuganga wahora wivuriza ko yagiye ahantu hasigaye hazimbye ugacuba utegeza kujya ku wundi utarumenyere yego bidusigurire n'ibyo kare nivugiza kuri ku mudogiteri twa saku wahora kuvura neza utiza kuvugwa n'undi muntu kandi atahora gukurikirana neza ngo amenye ah, uwo ari we eh. mm, urumva aho gateka kawe kukuronka umuganga ntikubahirijwe cyane kubera ko asigaye akorera ahantu hazimvye yego reka rero duhereze ijambo Albert Munirani umaze kumva ibintu nk'ibi wovuga kwiki eh, murakoze ngira ngo ukabona ingene bameze n'abandi duhora dufasha ugasanga yabuze iyo miti aho kugira ngo atore imitende aca asubira inyuma ugaca usanga nta kintu umuntu ariko arakora hanyuma rero nk'ubu turabye mu burundi excuse naragize amahirwe kujya mu nama nyinshi mpuzamakungu zerekeye amagara y'abantu hanyuma turasanga mu bindi bihugu ingene bari kuratera imbere nuko uko amashyirahamwe yitaho amagara y'abantu ari mu bisata byinshi yagiye arajya hamwe kugira ngo bungurane mu bisanzwe genda ngo ishyirahamwe ryitwa aroma burundi ryo kuvuza malariya no kuyirwanya kuko navuga nti uko nabisoma bavuga ko malariya gushyika n'ubu iguma ariyo ndwara ya mbere yica abantu benshi ku isi n'ungaha mu burundi mugabo ugaca usanga hariho tuje hamwe tungurana ivyiyumviro kuko ico turondera eh, nagateka nacyo kibazo rero eh. eh, hajaye ino shiramwe yayo turumva ko ari inkuru nani gwagiye hamwe ego mwebwe intumbero yanyu ni intumbero yacu ni ukugira tujye hamwe tuvuga ijambo rimwe rihwanye n'uno munsi itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'icumi ari uno munsi turi ko eh, hariho amashyirahamwe muri leta zunze za amerika zatanga icyiyumviro cyo kugira ati none ko ariho amategeko ugasanga hari amasezerano mpuza mpuzamakungu ntituyamenye kuva no mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine n'umunani niho haba amasezerano mpuzamakungu y'agatekakazi na muntu ugiye ukayasoma uca usanga mu ngingo ya mirongo na gatanu bavuga bati kugira amagara meza n'agateka ka muntu ka muntu wese hano rero tugira tuti kugira ngo dushobore gushikana ijwi hejuru tugiye hamwe tukagira urunani kumbura ejo abanyagihugu reka iyi tariki ya mirongo irindwi na kw'icumi kubera ko iyo ngingo ya mirongo inani ihari turacyo twofatira ko amakungu yumve yuko abantu bose bagiye hamwe nidushobora kuvuga ngo turondere iterambere ry'igihugu mu gihe amagara y'abanyagihugu atameze neza mm. uragira ngo wagiye ngo warimye wimbuye mugabo wagwaza turashaka kubaza e, eh, Joceline bankunguka umunyamanga uh, eh, wiyo shirahamwe Fenasa rwo runani kw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera mu gisata c'amagara y'abantu uwo bazi bazibazo bibiri eh, mu naho twumva ko iyo shirahamwe ishobora kiri nshasha mbega mubona yuko ako gateka eh, ko kugira amagara meza mu burundi kifashe gute kifashe neza kifashe nabi uyu eh, mugenzi wacu yamye yego turafite n'ayandi mashyirahamwe yitwa visipi burundi nayo nyine akora mu guhimiriza indwara zitandukanye hamwe n'iyindi yitwa prodeme harimo n'izindi yitwa gfs hariho n'izindi zitwa BDDM ESF kasodevi burundi seku n'izindi ni ukuvuga hmm. ko tugeze ubu ku mashyirahamwe cumi n'atandatu hmm. eh, muri urwo runani dukora ku ndwara zose nubwo dushyira imbere kurwanira agateka ko kwivuza agateka indwara zose ni hmm. ukuvuga umuntu wese arwaye ikiremwa muntu indwara yose arwaye turayikorera mu Burundi turatiye intambwe ufatika eh, ibihugu cyane ico novuga ku vyekeye Burundi sinovuga ko turi imbere cyane canke turi nyuma ariko hari intambwe imaze gutegwa hmm. eh, Nuvuga ko ubu unye hariho nivyo bamwe eh, amavuriro hmm. ariho amavuriro arahari hmm. ubunye umuntu ashaka kugwara akaronka ahantu aja kwivuriza naho ategereye cyane rwose ku rugero twari dushaka cyangwa ugasanga imiti umuntu ntaronse imiti uko yari abishaka bivanye n'ubukene hmm. umuntu aba afise cyangwa indwara agendana nk'uko janvier yabivuze mwumvise ko hariho indwara zimwe zimwe zisaba ko uba ufite amahera menshi kugira ngo ushobore kugura hmm. umuti icyo ni ikibazo kigisigaye hmm. kuko hari abantu benshi barwaye indwara bagendana nuvuga nka diyabete nuvuga nk'izi ndwara zo mu mutwe zirazimbye cyane kugira ngo ushobore kwivuza bisaba gutanga amahera menshi mm. nayo turavya mikoro y'abarundi benshi mm. nayo mahera aragoye kuronka yego ni naco kibazo nashaka kubabaza nyine eh uheruka ngatwa kuranga iganiro eh, n'abari mwishira hamwe ngira nabo nyene bazava binjira iwanyu bishira hamwe eh, rijejwe eh, guhangana n'indwara igitigwi c'abete une maladie hepatite bobo rero bariko barinjira mwishira hamwe y'abanyafrika kugira ngo bafashe eh ngiyo bashoboye kujya hamwe mu gihugu bashobore kubaronsha ijya miti izimbye rwose yo kurwanya igitigo dufatiye kuri ibyo tugafatira nko kuri janvier yavuze ati uwo muti wanjye ndawubuze no kuzambura nuzambura turwanire agateka kugira amagara meza eh, hari ibyo leta imaze gukora ni byiza eh, urabona ko hariho abana batarashikana imyaka itanu bavugwa ku buntu cyangwa abakenyezi bakajya kwibaruka ku buntu eh, nibaza yuko dufatiye nko ku bantu bagwaye mu mutwe bagira bati turagutekereye uyu muti kuko ejo uzawukenera ah. mugabo haraba batubwiye yuko bashobora kwibaha mugabo yashika imuhira ntayikoreshe neza bisaba yuko hari umuntu amukurikira akamenya ati kuri iyi tariki jambo urumva arabizi baramenya ati itariki ndayifatira ko ah. nibi abandi baba kubimenya kubimenya ah. bakenera umuntu abafasha mm-hmm. icyo rero twogira muri muri finance ijwi twoduza nuko leta yotegera yuko abo bagwaye mu mutwe ni bene wacu senipeka mu kamenge kandi bakorera bagatekanya imiti yo kugira bibafashe abo bantu nk'ikigega gishobora eh, gutekanya kazoza kazoza kabo kugira ngo jo uwo muntu wapfuye kuko biragoye kugira ngo uno munsi nakupfuye watoye imitende amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu abari muri ona mobu nabo ni mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana irindwi na mirongo icyenda na kabiri turi mu kiganiro cy'amagara y'abantu aho turi turavuga ku byerekeye agateka bwo kugira amagara meza mu kanya saa sita umira amate mu mpera za kino kiganiro kurindira ko haba umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kutwakura babaze ikibazo eh, twumva yuko ibibazo ni byinshi umwanya ni muto ntushobora kubimara muri kino kiganiro eh, mugabo turazi neza ko hariho imigambi imwe imwe mwayivuze mutamabere mbonerane muravuga ko Eh, hari umugambi byoja hamwe mugabo muvuga ko bigoye muratera kamo leta eh mugabo urumva na leta yari afise eh, ahigeza mugabo muvuga muti kugira ngo ivyo byose bishoboke bashobore guhangana hariho inyishu mubona ishobora gufasha mbega mutama Albert Mbonere iyo nyishu ishobora gutuma eh, haboneka nk'inyishu eh, iyo bari nkiyi ego eh, murakoze eh, ubwa mbere ni abaturongoye botegera yuko iyo ngingo ya mirongo na gatanu y'amasezerano mpuzamakungu y'agatekazi na muntu adusaba gushyira imbere agateka k'umuntu kugira agire amagara meza article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme hanyuma hariho abarongoye ibihugu byacu baragiye bakorana ahantu henshi haba libreville haba etekwini aho ni muri afurika eh, y'epfo hariho ingingo yafashwe kugira ngo amagara y'abantu amere neza ni uko boraba mu mafaranga leta ikoresha ko ariho ibice bishika cumi na bitanu ziba bihariwe igisatsi cy'amagara y'abantu kugira ngo ntitugire gusa ngo turiho turakingira amagara y'abantu mugabo ya miti twavuga kwa kuyipimisha bidashobora kubona Mvuga yuko uburyo leta ifise ikoresheje cumi n'atanu ku ijana amagara y'abantu yotera imbere yotera imbere aha rero murazi yuko tugeze mu mpera z'umwaka abaturongoye haba muri leta haba mu nama nshingamateka ngurizamateka niho batora itegeko ahereze mugabo mu masegonda makeya n'aka kajambo kakuba ke wumva wushikiriza mu mpera za kino kiganiro mu kurangiza iyo ni janvier niyo nkuru yaje kudufasha kuremisha kino kiganiro nk'umugwayi ashaze afata imiti eh, y'abagwayi bo mu mutwe ategerezwa gufata ibihe byinshi canke byose sinzi ko harakajambo umva kakubakira jewe ico ico abaturongoye kuko n'abaturongoye hari bamwe bafise iyo problème izo ngwara mwarahura nabo hariya kwa rujanje ko turahura nabo tumaze guhura nabo ntushaka kubabona kandi ugasanga n'abantu bameze nanje ndabye nta n'ibyo nta mwomo kuko ndi umuntu ndi umuntu yaserukiye igihugu leta canke n'abadufasha nuko numvise yuko izi ngwara hariho zimwe zimwe zizimvye kwivuza mm. icyo nasaba ni uko mu buryo leta ibifise n'abadufasha bushyiramo ingufu cyane kugira ngo abantu imiti imiti yivuzwa izo ndwara zizimbye kugira ngo bafashe n'aho batofasha bayimugurire yose mugabo ruhande basina na 50% canke barenze kugira ngo umugwayi ntiyicwe no kubura umuti kubera bashobora kuwutangura ntubandanye kubera uburyo bubaye buke canke ntunawuje ko kubera byakunaniye kugura ah. yego baba bari muri uru yego bari muri uru yego gutamba nshingira ngo byose babishikirije ni uko bamwe twakwishyira mu kibanza cy'ujya muntu agwaye nk'ubu ugiye mperutse muri rwakarete icyo yivuza n'abahakaro nk'ubu tuvurira mu bya malariya haje umuntu mu bisanzwe batanga amafaranga make amajana ane amajana atanu mugara ashobora kuza atagira ayo mafaranga amajana atanu mugara kubera arwaye malariya turinda gukoresha uburyo dufise kugira tumuvure kugira ntapfe kubera ubukene arimwo hamwe leta rero yogira ati rimwe bavuga mu mafaranga leta izokoresha irabe yuko iri kiraja ku byo amaleta yemeye ibice cumi na bitanu ku ijana ajya mu gisaha cy'amagara y'abantu ejo ntidusange dufise amavuriro ntibagira imiti bakupima ngo uragwaye mugabo ntibaguhe umuti wajya muri farumasi namwe bakubwira ngo yaje ngo ngo avuze ngo aragaruka mugabo ntagaruke ugaca rero ejo tukumva ngo umuntu yapfuye kandi iyo tugira ubwo buryo twabishobora kumufasha ariko icyo nohereza ko ni igicuko abarwayi mu mutwe barateye igikomwe rwose ugiye kubaraba kwa rujana uko nyine bameze ni uko hoba ikigega cy'imiti kugira umuntu atuye imitende agenda atwaye imiti hameje agaruke hamikiri nayo twosaba muri fenasi nuko ejo bora leta yoraba yuko kujya bavuza abana bato ku busa n'abatama n'abatamakazi n'abatagira ikibakurikirana babavure ku busa murakoze ko mwitavye buno butumire ikiganiro rero c'amagara y'abantu kasonga nukamenya ca tugaharaye kuvyerekeye agateka eh, kugira agateka eh, magara meza kigarukiye ngaha zosubira mu ndwiza nk'ayamango mwakoze murakoze gose murakoze